En la esquina de mi casa vive una rocha que sale pa'l barrio y se rompe la birra. Toda la conocen, tiene la teta hecha. Ella lo engaña al novio, pero nadie sospecha. Me dijeron que te gusta el taquiti, pero por la noche anda pidiendo el pacata. No compra con los chetos, tampoco con los ratis. Mueve la chabomba hasta que yo le dé placa, placa, placa. Ese culo está como el de Cardi B. Dentro de la pari un par de Cardi B. No toma la jarra, la guacha, toma del pipa. La dolida ibuprofeno, pasa ribotril, gil, hill Y dice mami, tumba la clan de mami. Que tú tienes alto body. Ya no toma Campari ahora toma Jack Daniel. y yo conocí un par de fantasmas yo conocí un par de fantasmas que entraban para el party con la 22. Pero ese gil de guante nunca se paró. dijeron que te gusta el taquiti, pero por la noche anda pidiendo al facata. No compra con los chetos, tampoco con los ratis. Mueve la chabomba hasta que yo le dé placa, ta placa ella topan dulce, yo alto turrón. Baja, baja, baja, baja más ese burrón. Mami pa'l turreo, sabe que tengo el don. Vamos punto aparte como Teo Calderón. Por el tiempo de antes le damos. esquina de mi casa vive una rocha que sale pa'l barrio y se rompe la birra. toda la conocen, tiene la teta hecha. Ella lo engaña al novio, pero nadie sospecha. Gusta el taquiti, pero por la noche anda pidiendo al facata. No compra con los chetos, tampoco con los y Mueve la chabomba hasta que yo le dé placa, ta placa, ta placa, Y se armó dos veces